Pirmoji kronikų knyga, 26 skyrius. Vartų sargų paskirstimas. Korės sūnaus Mešelemijos iš Asafo giminės sūnus. Pirmagimis Zacharijas, kiti Jediaelis, Zebadijas, Jetnielis, Elamas, Jehananas, Eliehoenajas. Obed Edomo sūnus, pirmagimis Šemaja, kiti Jehozabadas, Joachas, Saharas, Netanelis, Amielis, Isaharas, Peuletajas. Aštuoni, nes Dievas jį laimino. Šamaja turėjo sūnų, jie buvo šeimų vyresnieji, karžygiai. Šamajos sūnus – Otnis, Refaelis, Jobedas, Elzabadas ir jo broliai Elihuvas ir Semachijas, kurie buvo stiprus vyrai. O bet Edomo palikuonių su sunomis ir broliais, tinkančių tarnybai vyrų, iš viso 62. Iš Mešelemijo šeimos buvo 18 stiprių vyrų. Merario sūnaus Hosos sūnus. Vyriausias buvo Šimris, nors jis nebuvo pirmagimis, jo tėvas jį paskyrė vyriausiųjų. Hilkijas, Tebalijas ir Zacharijas. Hosos sūnų ir brolių buvo 13 vyrų. Vartų sargų vyresnieji pasiskirstė tarnauti prie viešpatės namų pagal eilę, mesdami burtus, kaip mažas, taip ir didelis, pagal savo tėvo namus prie kiekvienų vartų. Rytiniai vartai teko Šelemijui, šiauriniai jo sūnui Zacharijui, išmintingam patarėjui. O bet Edomui pietiniai vartai, jo sūnums sandėliai. Šupimui ir hosai vakariniai ir šalecheto vartai prie kalvos vieškelio, kur stovėdavo sargybinis prie sargybinio. Rytinėje pusėje buvo šeši levitai, šiaurinėje keturi, pietinėje keturi, o prie sandėlių po du. Vakarinėje pusėje buvo keturi prie vieškelio, du prie priestato. Šitie vyrai buvo vartų sargų grupių vyresnieji, Korachų ir Merario palikuonis. Levitui Ahijai buvo pavesta saugoti šventyklos turtus ir pašvestus daiktus. Geršono Ladano palikuonis – Jehielis. Jehielio sūnus – Zetamas ir jo brolis Joelis juodu buvo paskirti šventyklos turtų prižiūrėtojais. Iš Amramų, Icharų, Hebronų, Uzelitų, Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis buvo vyriausiasis turtų prižiūrėtojas. Jo brolio Elezero sūnus Rehabijas, jo sūnus Izaijas, jo sūnus Jehoramas, jo sūnus Zichris ir jo sūnus Šelomitas. Šelomitas ir jo broliai buvo paskirti prižiūrėti dovanas, kurias karalius Dovidas, šeimų vyresnieji, tūkstantininkai, šimtininkai ir kariuomenės vadai buvo paukoję. Karuose laimėto grobio dalis paskirta viešpaties namų reikalams, ir visi turtai gauti iš regėtojo Samuelio, Kišo sūnaus Sauliaus, Nero sūnaus Abnero ir Cerujo sūnaus Joabo buvo pavesti Šelomito ir jo brolių priežiūrai. Iš Icharų Kenanijas ir jo sūnus buvo paskirti Izraelyje valdytojais ir teisėjais. Hebronas, Hašabijas ir jo giminėjas, 1700 narsių vyrų, buvo paskirti Jordano vakaruose esantiems izraelitams, viršininkais, viešpaties reikalams ir karaliaus tarnybai. Vyriausias tarp Hebronų buvo Jerija. Jie buvo suskaityti šeimomis 40-aisiais Dovido valdymo metais buvo rasta narsių vyrų gyvenančių Gilijado jezere 2700. Karalius Dovidas pavedė jiems valdyti Rubenus, Gadus ir pusę Manaso giminės visuose Dievo ir karaliaus reikaluose.